Дивись, що я знайшов, Рувиме. Це тітрадь лікаря. Вона була під гілкою. Я спочатку заціпенів від страху, однак швидко збагнув, що за останній час із Рувимом було пройдено, здається, найжахливіше. Певно, ніщо у цьому зошиті не зможе погіршити мого становища. Цей лисей на її там спрятав. Точно, не вгавав старий. Рулим дивився з подивом то на мене, то на зошит. Вочевидь, він сам не міг зрозуміти, чим може бути корисна для нього ця знахідка. Не сховав, а згубив, чесно промовив я, і одразу відчув фальшивість цієї правди. Рвим різким рухом вирвав зошити з руки Іфая і почав роздивлятися сторінки. Що тут написано? спитав він різко. Я не можу цей почерк розібрати. Цього разу слова були правдивими, бо, вочевидь, і ровим не міг нічого розібрати. Понад годину велетень натужно і пильно вдивлявся у закарлючки, а коли нічого йому не вдалося, дав спробувати читати іншим. Урешті результат був той самий. Аж раптом малий Авесолом скрикнув, що потрібно в тексті шукати слова, написані з великої літери посеред речень. Це будуть наші імена. Так можна дізнатись написання різних літер. Минуло ще якийсь час, і малий вже міг так сяк читати текст. Усі зібрались навколо нього, мов біля оракула, і з хвилюванням очікували його слів. Почав він зі сторінки, де були лише наші імена і цифри. Тут чотири стовпчики, напружено промовив малий, першому імена. Другий підписано особиста оцінка віку, третій оцінка оточення і четвертий. Малий зробив паузу і здивовано дивився на папір, не кліпаючи. Четвертий підписано справжній вік. заперечив Іфай. Лікар не знав нашого віку. Читай, що там, різко обірвав старого рувим. А веселом особиста оцінка віку двадцять, оцінка інших п'ятнадцять, справжній вік. Вісімнадцять. Малий зробив паузу після слів про свій вік. Одразу продовжив під жорстким поглядом Рувима. Соломея. Особиста оцінка 15, інші вісімнадцять, справжній вік 22. Я зітхнув із полегшенням. Це означає, що між нами не така велика різниця. Однак досі я вважав, що мій вік двадцять, тому виявитися молодшим не дуже хотілося. Залишалося очікувати, що інші мають рацію мені справді 26. Тим часом Авесолом продовжував. І фай. Особиста 40, оцінка інших 70.